Guzi horrek egindu mentura zuzean baino jende gutxi sot bildu dela baionako kerriketan aro alde izanagatik. Lab sindikatuko eniaut aramendi. Ez dakit igandea dela hori, egia da gaur jende gutxiago dagola, gero azken hilabeta hoetan desente mobilizatu dira, eh, mobilizaziotik mobilizaziora pasatzen ari gira hemen Iparroskal Herrian, eta honek eh, badu alde txarrak, beraz pentsa daiteke honen falta dela ere. Aurtengo berezitasunetan ere bizi mugimendua kantolatu ekimena izan da ikusgarria eta umorez beterik aberatzen manifestaldia deitua zuten eta aberats frango urbildu dira beren lema bereziekin Panamarekin elkertasuna Euskoari ez edo TFN Euskal Igazietan bezalako oiuak entzun dira horietako batekin mintzatu gira. Eh, lege da honbatzu bazituen eh, lehiaren alde, eh, garapenaren alde, eta hainbat zibiligoren eh, alde, eta hori zenitzen dugu agizkoak badila hori guztiak eh, txipitzera, eta hortako ez esan gibelara pauso bat egin, orain arte gure interesak defanetzen bezala, behemen gira jaren duzte gatzeko. Panamari elkartasuna, IES Fiskalaren eh, importantzia da, denek barluk eta IES Fiskala beren eskukan, eta Panaman ez beren konduak, hortan da, aberatzen pobrek da, pobrek barina razorak, askute aberatz bilakaztea eta horren buru, gobernu horrek ez du behar zikildu eh, oztopo sozial edo ekologikoen eh, gainean ez du gibiratu behar da hori guztia eh, errestu leia eta garapenaren izenean. Una aberatzen ikuspundua berez. CGT aintzinean abiatu da osean bezala, beren banderola elkomri legia kentzia galdeginez, eta egia aurtengo maiatzaren lehena joan den osteguneko mobilizazioaren segida bezala ikusten alzela, hotx elkomri legiaren kontrako ekimen gisa. Ados, baina ez bakarrik, eniaut aramendiren Baina Bai, noski, segida bezala, baina e, maiatzak bat dela eta, ba, logikoa zen gaur eh, berriz mobilizatzea, eta bai elkomri, baina ez bakarrik elkomriren legea borrokatzea, baizik eta egandeko lana, Macron legeak eta gobernu honek azken urte hauetan eh, eman dizigun eh, erraso guztiak. Eta preseski aurten maiatzaren lehena igandea izanki, igandeko lana bereziki salatu nahi izan du lab sindikatuak, mementu batez manifestalditik atera eta ekintza berezi bat egin dute. Bai, bai, noski, eh, gaur eh, igandeko lana dela eta pentsatu genuen beste gauza batzuk egitea, baina eh, aktualitatea eta elkomrilegea kontutan hartuz e, desbideratu dugu pixkat gurea, hala ere gaur igandea izanki pentsatu dugu igande lanaren kontrako ekimena simbolikoa egitea. Hemen badugu baiona inguruan e, denda txiki bat beti irekia dagoela igandero, eta guk eskatuko dugu, segurasik gaur itxita egongo dela, baina hala ere joango gira aldarrikatzea hau igandero itxita egoteko. Kazino shopping zazpin dara joan dira lab sindikatuak eta egun itxia bazen ere, haintzinaktan hartan egindute beren bukaerako ekitaldia elebidunezko itzartze batekin.